Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, una zazukeriak. Joanen urtagiraren lauean, Amerikar emazte bat presentatu da Kosko deitu saltegi handi baten hageran. Eskuetan zuela eguberriko erosi izaia, hau itxura txajean sista galduak triste eta justoki galdegiten zuen ordaindua izaitea eta gibereratukaitea dirua arbola hila zelako kesakotik eta begiratu eta langileak dirua itzultzen dio. Hau da, beste bezero batek filmatu duena eta Facebooken eman duena. Koskok, jakin behar da garantia bat emaiten duela, bezeroek itzultzen malima dituzte irauten ez duten artikulu bat, ordaintzen dutela segidan, salbu zigarreta edo alkola derarik. Eta, abilak diren batzuk, profitatzen dute, beren izai zaharen itzultzeko orai. Espainiako presondegi batean, bere buruaz beste eginduen preso baten autopsia nahi izan duterarik egin gizona plastikazko zaku batean berri ziratzartu da, oiuka hasiz. Hiru medikuek alta bere eriutza baiestatia zuten, gambera hoz batean emana zuten ogoita behatzi urteko gizon gaztea, bosta urren aita, eta autopsia maiaren gainean iratzartu da. Katalepsia kasu bat da, muskuloak ez dira gehiago mugitzen, orenak eta orenak egoitena alda gorpuz bat ola hila baliz bezala. Hirugarren aldia da, Gonzalo Montoya Jimenez zentxatu dela bere buruaz beste egiterat, aldi guziz beste preso batek sokorritu du, eta aldiuntan ere ediotzak etzuen bera nahi. Grenobleko gizon batek sorpresa bizikitzar bat ukandu joanen larun bat gauean komunetarat joitean suge bat ikusi baitu komunetako zilotik ateratzen ari. Pumpe bat egindu, giberera joan eta borta berriz etxi, entxatu da berriz ikustera torzenez, baina egiaztatu da, suge bat ateratua zela komunetarik, metra bat amar luzekoak beden, suhiltzaileak deitu ditu eta hauek brigada berezi bat igorri dute. Klinika batera eraman dute sugea, ez baitzen forma gaitzean, ondarean fite hilda, komuneko produkto sobera edan ikiduriz. Iduriluke hauzoko apartamendu batetik eskapatua zela eta hodietan bizi zela sugea. Piton agazakoa zen eta neska batek berriki ondoko apartamendu batean galdua zuen olako abedea. Baina iduriz ez du ezagutu argazkietan. Duda guti dela pentsatzen dute beste apartamenduetako biztanleak. Gizona aldiz traumatizatua izan da eta dio geroztik ez dela behmaneran joiten komunetarat. Beherapenen kari, suediak eh, Amelia deitu aldizkariak proposatzen du publizitate bat, hauren ohe batean presio apaltze bat, bakarrik haurdun diren emazteeri zuzendua da promozio hau. Horren fogatzeko, haurdun aldi test bat bada hori hortan, eta idatzia da, publizitate hau da ere haurdun aldi test bat. Laukiaren gainean pisa egin behar da eta igurikatu eta haurdun bazira zuzenki sorpresa bat ukanen duzue. Ikearen publizitatearen gainean pisa egin ez, beraz, testa baiko jabada presio erditan ukanen duzue niniaren oea. Eta egungo azken eh, zazukeria Tailandiatik aldu zauku gizonen lakrikunkeria edo koketeria batek eh, autoritateak arranguratzen ditu. Bankokeko klinika estetiko batek proposatzen du pitilina suritzea lazer batekin laruaren kolorea edo pigmentazioa kenduz. Eunka gizonek hilabetero surik eta hau egiten dute tratamenduak zazpiunta berroita amar dolar inguru gostatzen du eta aldi bat baino gehiagotan egiten da. Dirua gastatzeaz gain lanjero dela ere diote autoritateak. Tailandiak irudimen eh, kolektiboak pentsatzen du laju beltza kanpoko lanaren gatik dela, beraz pobreak direla beltzatuak. Eta hori intimitate arte doa, sexua zuriago eta aberastasun seinale litaike hau. Besterik eta Voilà voilà y a des dans quartier. Moi je suis déjà moitié. Un de ces jours ça vous prendra. des